Poštovani slušalci, nakon pauza, evo mi je ponovo se vraćame vam da se podružime u drugi deo sa našeg gosta, magistra islamskog prava Munapisa Hođa. Vo drugi deo naša emisija počina mi su jedno nagradno pitanje koje je vo praksa je da naši gosti postaje nagradno pitanje za sve naše slušalci. Uvažene Efendija, vi ste najvjerovatno spremni da postavite pitanje, kao što je red vo drugi deo emisija. Deneska naše nagradno pitanje glasi Navedite koje bilje žene poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje preselile za njegov život. Znači treba da se nabroje koliko žene bile i koje, koje žene bile koje preselile dok još biv živ poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Za njegov život pred nego, znači koje preselile treba da se nabroje žene. Poslanikove žene. Poslanikove žene. A svega, poštovni slušalci, nakon što sme čuli nagradno pitanje, otvorene se vaše linije i možete da kontaktirate ekipa Radio Bambus na otvorene linije i postavite neko je pitanje našemu gostu koji je ova naša emisija svaka sreda isto gostuje, jedino s opravljenih razloga, blagovremeno što on je obavestuje da ne teka, imame uvek nekoj da bide gost vo naš studio. Uvažen Efendija, ne znam da li ste primetili ili da li bila greška ke vas u vaše izlaganje, s obzirom da smo me pratili, kad ste idali redosled da objasnite za žene, kad ste trebali da idete na deseta žena, vi ste izgovorili četvrta. Da li je greška vo izgovor ili nešto vo sama a, situacija među, među raspored koji je vo vaše izlaganje? Pa pravo da vi kažem, ja ne sam primetil, znači možda sam grešio. Ja sam počinav od prva do 11 sve redom i ukratko, po, o, malo da kažem za svakova žena. Između ostalog, znači četvrta žena bila Hafsa, čerka od Omera radijalahu anhu, i e, deseta žena pored bila, ako sam grešio, znači evo deseta žena e, da bila Safija, ali se sećam, možda sam rekao četvrta, ali za na ukratko smo kažele, Znači, deseta žena bila Safija. Mi smo povratili ova pitanje ne iz razloga da istražujemo da li ste grešili ili ne, nego da nima nešto tu je ka uh, umeđu, togu, a raspored uh, pa zatim da se razjasni, jer s obzirom da dobro pratime vaše izlagane i ja kao voditelj, najverovatnije i naše slušalci. Dobro, znači, sve valjda smo se dogovorili kako je. Četvrta žena, znači od poslanika sallallahu alejhi ve sellem smo rekli da bila Hafsa, ćerka od Omera radijallahu an, i deseta žena uh, bila Safija. Vidime svega malo da ne dadeš e, objašnjene, dovoljno ste razjasnile, ali nešto što mi je možemo da posumnjame, najverovatno posumnjujete naši slušalci, kad ste bile ke tačka posinene, najverovatno ste sakali da razjasnite nam i našim slušalcam da od e, posineta osoba, znači poslanik nakon razvod braka oženi njegova žena. E, nešto opširnije, a možda ne kažete tu je. Zašto ja kako, jer vo, vo, redosled, da. vo redosled vaše predavanje je drugačije, a vo drugačije, vo drugi deo, znači može opširnije da se kaže, da se navede nekoj primjer i tako dalje. Da, da. Vezano za ova je na emisija Bajegi smo zborili Sonuriša, ne znam, a Sonurudina. Pošto veli da promeni ime Nurudin mu je, и сме збориле деталнije, значи, везано за оја, дали е дозволено, е дозволено, а не, ево, укратко ви сакав поново, пошто с, има везано за оја, сме рекле да ке предисламски арапи има јен обичај да една особа кога ќе га посиниш, било забрането да се ожениш со о, жена од тој, тогава го чуе како кој си го посинил. Kad sme navrajale, znači, razlozi od e, višešenstva poslanika, sallallahu alejhi ve sellem između ostalo sme rekli četiri da se najpoznate razlozi, a od tija četiri jedan biv da se ustanove, znači, određene šerijatske propisi. Znači, što je ovo islam dozvoljeno, što je zabranjeno I vo tija sme navele, znači, e, da poslanik, sallallahu alejhi ve sellem prije da postane poslanik, znači prije poslanstva, on bih posljednje znači Zejda ibn Harisa. I Zejd ibn Haris bih ožene. Nakon znači izvesno vreme to je brak ne idav dobro i se razvene. Ali poslanik sallallahu alaihi ve sellem mu dođa ajet i mu naređuje Allah Đelešanuhu da se oženi su Zejdova e, žena, a Zejd mu bih njegov posinak. Što znači da imaš pravo da se oženiš i do toga što bi to ja e, znači uh, tija pravilo što bilo ili toja običaj Allah Đelešanu znači go završava i veli dozvoljeno je više i ima znači ajet e, kada uzvišen Allah Đelešanu veli i pošto je Zeid s njom živio i od nje se razveo mi smo je za tebi udali znači za poslanika sallallahu alaihi veselem kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama poslanika svojih kad, o, kad se oni od njih razvedu, postinaka svojih kad se oni od njih razvedu. Znači ovdje ka jasno se veli i zejid i posinak, što bi posinak od poslanika sallallahu alaihi veselem i na oja način znači islam zabraniv zabraniv e, posinavane, zabraniv tebenu, u arapski se vika posinavane, tebenu. Ali na druga strana isto smo rekli, znači, ako islam zabrani uh, ova institucija posinavane, na druga strana šerijat ili islam preporuči da se vodi briga, znači, od siročadi, od siromašne osobe koje će ostane u takov, u takov uh, e, slučaj. I čak što više naređuje islam da se brineme e, za ni i da im pomožemo znači i materijalno i fizički i duhovno i na, svako, na svakoj način ali zabranjeno je u potpunosti da go, da go zemeš tija dete ti možeš na razne načini da go pomažeš ali da go prisvojiš da ti bide tvoj da se prepiša tebe znači da, da zeme tvoje prezime da postane tvoj sin vo vera islam je zabranjeto Fozan Efendija, ja još jednoš eh, posilavljam sve naše slušalci, ako se dobre vole i na raspolagane se nekoliko linije kada možda ne kontaktire, vo ova naša emisija, drugi deo pitana i odgovori. Uvažen Efendija, vo oja predavane koje si iznesov, da te ova nagradi, nekako sme slušale a, pažljivo i baš ne zainteresovalo i zabrinalo u nekom smislu, što se tiče, što se tiče a, eh, više ženstvo, kad ste, ka ste napomnali. Znači, nema nikakva vrska ke nas svega razne muaveti oja se zanurodi na neke voditeljske vakve pitane, on malo je proširuje vakva situacija, ali ja ukratko nešto će prašam što stvarno bismo saka malo da se razjasni našem slušalcom i nam. Znači, više ženstvo, kad spominate, vo naše segašnje muaveti ili situacije je od e, zengilak ili od e, azdisanost ili od e, nešto ke nas pa vele često se E, vraća i reče, pa i naš poslanik ima toliko i toliko žene i ja imam tija pravo. Znači, sad da rečem kao kako vaše izlagane deneska i vaša emisija koja bila, e, vaše predavane družene, nema nikakva vrska tija so oja više ženstvo, s obzirom da se je razjasnile na osnovu čega se ženiv, kako se ženiv, da bi zaštitiv, da bi pomogao tija druge deca i tako dalje, kao što ste dali obroj. Samo bi sakako od vas e, odgovori malo uširnije da kažeš, denešno više ženstvo ke nas koje deluje, a se obazirame na poslanika i veli malo pre kad si go rekao da ti pomognem i u pitanju u odgovor, malo pre si rekao ako on bi 25 godine, zev žena od 60 godina, ako je nas, ako suprotno, ako je... 40 godina. Dobro, ne mora, ok, ajte, greške se ja mi ge vraša i ti ako sam grešio ja. Ali ima posle, znači, on kad bi postar, zev žena od 60 godina dobro, je aktivnije, ti si go razjasni, sekrim ja malo drugo, jer e, potvoreno da bi naše slušalci razbrale naša da. situacija. E svega, ako bi on zev žena od 50 godina ili 45, da ne me vratiš ponovo, on 25 godine, a poslanik a kinasija bi bilo tija 50 godine, pa kraj krajeva negde od nepunoletno, od, znači 15, 17, 20 do 22 godine. E, ovde nešto se ja neko će reći kako e, nedobra emisija ili nešto ovake. Lepo je da se razjasni s obzirom da tija je aktualno vo naša zajednica i naša zajednica ne mora da znači nego vo nake nas muslimani. I odmah se važa na osnovu tija i veli naš poslanik ima 11 žene, zašto ne bi mogo ja 2, 3, 5 i tako dalje, ali suprotno ili mlađije, ili biznis, ili što ste navele za a, svoje potrebe, znači, malo razjasnite ovakve stvari, evo vidiš i naš i tamo neko je da sad je vezano za ove pitanje, ali sam ga sprošao, pa nino na pitanje može da se zeme i da se postavi ponovo što planirale da ve praše. Da. Znači, e, ukratko da kažem, jesi prašav od više ženca, da se objasni malo proširnije. Da. Uh, bi s obzirom, da kažem... S obzirom mi je da smo čuli na osnovu čega poslanik se ženi sa toliko da. žene. Da. Koji bi razlog? Znači, mi smo kažali koji se razlozi, četiri smo ih nabrojili za šteđenje poslanik sa sen. Ali, uh, oja se uh, višeženstvo ima jedan poseben termin koji se koristi za nego, koji se vika poligamija. Znači, poligamija i suprotno od tija ima poliandrija. Poligamija je brak kada jedan čovjek ima više žene. A polijamrija je suprotno, kada jedna žena ima više muži. Mi danas, kad znači, e, i vaše pitanje bilo postajano za poligamija, više ženstvo. Koje bile razlozi kad se gleda u E, baš super. Vo vera islam, znači, na sam početak, da ne биде da se разберем pogrešno, е, ја сакам јасно и гласно да го кажем, значи во вера ислам, dozvoljena je poligamija. Više ženstvo je dozvoljeno. Znači imame i ajat tuta Allaha Đelešanu kada ne dozvoljava do četiri. Ali od, na suprotna strana, znači poliandrija je zabranjena vo vera islam. Znači da ima jedna žena više e, mužovi. I posebno sakam da kažem da je vera islam jedina religija čak jedina religija na svetu koja veli da se oženime, prvo sojena žena. Znači, sme navele, malo pre sme kažuale i o jevreji, kršćani, i od e, stare Indici, Kinezi i Egipćani, sme navele da nemalo ograničenje. Čak mogu vjeden koji biv toga na e, prestoku ima vlast u ruke, da se oženi po 100, 200 i 700, čak se navodi da ima uh, nekoj kineski kralj žene. Ali Kuran E, znači je jedina verska knjiga koja ograničila i islam koji ograničiv više ženstvo. Znači dozvoljeno je, ali koliko imaš pravo do četiri normalno ako ispunuješ uvjeti. Danas ka mi je nažalost ka venim mi je ne mislim na ovden mi je, nego muslimani. Nema osoba jedna knjiga pročitana za više ženstvo. а има е книги посебно, значи цела книга е напишана за више, женство. Кога може, ка може, кује се услови, е особе која не, кои не прочитале ни една книга или не прочитале ни садржај од таа книга како, шо, кога може, што сака е, е више женство да се оженят со две или три или више. Е, шејх Elverin Pezić ima jedno, jedno dobro predavane za e, kako veše tačno mu veše ime brak u islamu, mislim tako je da bilo. Znači, koje se razlozi, koje se problemi ili koje se izazovi vo teja i on ima jedno, jedan sad valjda traje e, predavanje. Ali između ostalog veli on pojče je važno da taja žena koja ga imaš i deca ga imaš да се потрудиш со ни да ги одгоиш на еден добар начин, него да тражиш некоја друга жена. Чак вели, вреднија е, вреднија е сълза значи суза, сълза од матере да не пане, него да земеш друга жена. И исто он, значи, во дале своје предаване вели, има е денеска особе кои сакаја да се оженет, да им нацрташ на па пет петовце, од тие пет три ќе ги загинет, а сака и со друга жена да се ожени. Значи, немој да се сватим погрешно, значи, дозволено е до четири нормално, али прво треба да знаме кои се услови за тие да би сме се оженили. И боле е да уложиш свој труд, да ти биде боля таја жена, значи, одгојена исламски, да ти таја породица, да ти твоје деца видат još više islamski obrazovane, nego da ideš da tražiš, pa da upropastiš i ti ja što imaš, a i sledeće od druga žena što će ti doje Mašala. Često vo nekoj skupu i sastanci... I još uja bi saka samo da okažem, znači ajet kada je uzvišen Allah Đelešanu veli vo sura Nisa, ženite se sa onim ženama koje su vam dopustene sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, znači ovo posebno je važno, ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. Ne bi sakav ja ovde da vlizam malo i e, vo jezičke pravila, na, na primjer tu je kada dođa fe, fe idete. Znači, što znači, znaš došlo tu je fe? Ljudi koji je ne jezik koji znaje tarotski nego koji je dobro je e, arapska gramatika, onda znaje što znači tu je zaš došlo fe. Znači fe i znači, znači se nadovezuje za drugo to. Ako niste u stanju, znači da ne, ako niste u stanju da videte pravedne, onda sa jednom. Znači se povezuje sa ovogu, a prethodni ajet fe dođa. znači ova za, da ne se razberem pogrešno, ali za narod, običan narod, znači ovdje može da se rasprava i da se kažuje, znači ljudi koji poznava pojče tefsir, koji zna neke pravila i može da se raspravovja za narod, znači običan narod ne je ni toliko važno, ali sakam da kažem, ne je slučajno tija. Znači svako što poznava malo arapski, neka go prostudira što znači i sa pojednom. Ali i ovde je mnogo važno, znači, ako strahujete da nećete biti pravedni, onda Allah Đelešanu veli sojena da se oženite. Što znači da je izuzetak so dve i so tri i so 4. Ali dozvoljeno je, znači ne velim je, dozvoljeno je so dve, so tri i so 4 ako ispunavaš uslove so po jedna mi je teško ili lizame su ja videti na glava, a ne so po četiri. Ajde nešto malo raz, e, da se razjasne e, neke stvari kad spominate jedna, dve, tri ili četiri. Da li da vidite, uvažene Efendija, tija podjednako, znači sve u sklopu zajednice braka ili so razvod braka, imaš pravo jedna, dve, tri, četiri. Jer kad sme ta tema malo da a, e, imame razjašnjene vo ovakve da, da, da. situacije. Da, baš i dobro što si postavio pitanje. Znači, vo vera istam nema ra, da živiš od kad će se razvedeš svojena žena, ne možeš da živiš ti i dalje. Znači, moraš da imaš brak, sklopen brak, nikah da imaš, za da bi si nastavio dalje da živiš. Deneska, eh, evo konkretno ovde, mi je, ke živimo u naše područje, zakon ne ti dozvoljava da imaš dve, tri ili četiri. Znači, ako bi si sakav svoj još jedna druga da se oženiš, treba da se razvedeš od toga. Ali islamski, verski je дозволено со четири и мораш да имаш со све значи склопен брак. Не може ти да разведеш жена да би се живи со друга. Али овде кај е, кај би имал значи шеријат, кај би владало исламско право, онда би си могол слободно со четири да се венчаш. Нормално мало што сум реков тие ваши, ако испунаваш услови. Али денеска е врло и опасно да се разведеш ти со една жена и да земеш вамо да се венчаш со друга. jer taja žena koja si ga, a, so koja si se razve, možeš vutru da i kažeš ti ne nisi moja žena i zakonski po ovogova zakoncija kažujeme, nema pravo znači na nišću. I ti ga ostavaš faktički kao nigde i nišću bez ičega. A kad imav zakon, ako se venčaš ti zakonski, neprikosvena osoba, ne možeš da ga turiš i da ga ostaviš da i rečeš od ovde sve tu je dalje. Nego ima i pravo koje ga sleduje. Recimo ako ne postupiš verski, samo po ovaj zakon, onda ti ga ostavaš znači bez ništa. I ima je e, Pristigno znači, jedno interesantno pitanje vezano za nastavi, pa čego go, pošto je na internet, da ne bi smetali. Vo islam postoje pet kategorije dijela znači imaš farz, mustehab, muba, mekruh, haram. Farz je stroga obaveza. Znači, ako ti veli Allah Đelešanu, jedna stvar, ako ti ja naređuju, moraš da ga radiš. Mustehab je poželjeno delo, znači dobro bi bilo da ga uradiš to delo. Mubak je dozvoljeno. Znači, ne je ono ni naređeno, niti je zabraneno. Imaš mekruh, znači e, e, delo koje ne se preporučuje da se radi i haram, što je строго забранено. Више женство, значи да се ожениш со више жене, полигамија, а, спада во а, категорија дозволено, значи мубах, мубах ти. Не ти е ни наредено, не ти е ни забранено. Има и погрешно што се свача, значи ако се ожениш ти со две, три или четири, да си боли верни кон некого. Znači, tija nikakvo ne je merilo da li si ti bolji vernik ili da li si, ako se oženiš svena poslab vernik. Ali ako ispunavaš sve uslovi, možeš da se oženiš. Ali da bi se ispunavao uslovi, znači bolje je da se potrudiš prvo da obezbediš tija što ti se su tebe, ako si ga obezbedi, onda slobodno možeš i so, e, i so više. Uvažen Efendija, zboriš ti ja mene ili naša slušao sam nekako jako prema mene upiraš parsa. <laughs> pa pošto si ti pred mene ili nasprav mene da ti ja važi za da svi, prvo za mene pa za sve ostane. E, da se vratime emisiji, poštene slušalci, vaše i naše linije se dobre došle za pitana ili za selam ili kako god sakate da kontaktirate so nas ovde u studiju. Evo jedno pitanje, go vidiš i sam tu je kad da pristignalo od naše slušalci, selam magistru islamskog prava mu napisu Hođa, vam vo studio, сакам да прашам, ситуација дошла како што дошла, сме дошле до развод брака со моја жена, на обе две стране е несугласица, а не ми дава развод брака законски. На кој начин би могов ја да наступим са исламске стране? Значи, кој кому не дава жена, ево, ево, жена не дава мужу развод брака. Се развели, значи, они ти прашају се слушалце, жена не дава развод брака, значи, законски развод брака, Oni se razvele, pa od islamska, islamske prava kojemu se nemu za dalje. Ako slušam malo pre, onda, onda bi trebalo da zna odgovor malo prethodno što se izbori, ali pošto je pitanje dojedeno, lepo bi bilo još malo da razjasnite, jer zašto veli malo prethodno se, ja malo pre si go ti ja, odgovor se odav. Ka je zakonski ovaj zakon, a ka je šerijatski. E, Sada šerijatski, kaj te prašuje, Da, sam razvod. Znači, žena ne mu dava razvod braka. On saka da ga razvede, ali žena ne mu... Oni se razvod. razvele. Žena ne mu dava razvod braka, zakon zakonski još se veli, venčanica, znači venčane razvod braka. Pa znači, da, žena nastup, ne mu dava da, razvod braka, nastup, ili za suprot. Da, kada nastupi, on Uh, zakon ja ovakve, za ovakve pitanja ja bih sakao poštovani slušalci zašto se sramite da se javite na svoj glas i lepo da prašate jer dođame mi evo situacije kada se često dešavaju ovakve stvari ovde unutar naše zajednice i naše slušalci, pa onda se prepisuje mržna na naš studio, e, jer zavisi ako se ga uvaženi Efendija dade e, i što ne sumnam da će dade sa šerijanske strane odgovor i onda mi je dođame evo situacija kakva je i momentalno ako e, slabo ne razbirate, slabo ne pratite i samo slušate negativno ako ileze nešto ili go pretvarate i dođavo problemi i mržna so ekipa Radio Bamus. Uvažena Fendi, sam sakav ukratko da se obratim, s obzirom malo slušalci slabo ne razbira evo nekoje stvari i, ili ne poznava da kad smo ovdješne, pa ima sve uvek na nas e, negativne mišljena. Znači mi se prašav žena ako ne mu dava razvod braka, ako znam i ovde kako je znači poja zakoni i e, kako je u islamu, e, islamsko pravo. Ovde ka mislim da ima pravo e, da ide vo sud, da daje vo sud i da traži, ako ne pristaje ona, da traži razvod, da ga razvede sudija. Traje ta procedura, znači nekoliko vreme da se slože on što će obezbedi, što zakonski što treba natvaka da i daje, kad treba i sve ali se rešava znači preko sud. Vo islamu муж ако га тури една жена, значи ако сака да се разведе, он го има тие право. Ево баш пошто што се жена... ти одговара, с да ти, да ти вели не ми интересува судски, него законски. ali ne bi trebalo oštro prema ekipa Radio Bambus da nastupate, slobodno se obratite sa vaš glas, pa kako god sakate. Znači, uvažena Efendi, ja se izvinam ti možda sakra da pomoriš u ova situacija, ali veli slušao ne sudski, nego šerijatski go interesuje. Dobro, ne sudski, šerijatski, mada kamo sreće da imam deneska šerijat država, pa da se sudime po šerijat, jer zapravo deneska islamsko pravo ili fik pate to таа ствар. што немаме во пракса никога, ние сакаме да го спроведеме, али денеска кеде год да кренеш увек ли за овогоа закон. И не важе ти е исламски закон. Ака би имало во напишан и шеријат сам во една држава, значи исламско право, онда и да не си сакав, ти би си го на некој начин би си требав да го учиш. Ево везано за оја питање. Сеја ако сака да се разведе, он треба да познава закон или ќе го научи кај чите да се разведе, кај треба да постепи. И он учи денешни закон од оваа држава. А кај би влада шеријат, би го знав и по шеријатски значи како е и кога има право, а има право кај иде цев процес. Измеѓу осталок да не би кажува везано за оја, сакам да кажем, значи муж има право да га разведе. И чим и каже жени, te turam, znači ti ne si više moja, ona automatski ide za ona sakala ili ne, ona od njega se trgnala. Значи он и да е, што га следуе након тија колку треба да чека, кад треба да чека, тие е посебно питање. Со сам тоа рече кога има право, тоа рече, да. Чак Ако 3... се нашали случајно Значи све се разведе, ја? Посланика салалаху алейхи ве селем вели во три ствари. Уважен ефенде, баш добро овде кас мало да, да разјасниме некои да. ствари. Во три ствари вели нема шала посланик салалаху алейхи ве селем. А измеѓу осталог, еден од тие три ствари е развод брака, а еден ника. Значи нема игране, јер знаеш три пута ако и кажеш едно од жени не си моја, ти давам талак, те разводим од мене, еднош, два, три, после немаш право ни да га ожениш понаму. jer taja jer taja treba da se omuži za nekog drugog, pa ponovo da bi si ga ti Ali, vezano za pitanje, znači pitanje bilo, a ima pravo ili ne, žena nema pravo jer nikak je ke muškarci. I on ima pravo da ga razvede normalno, ima uslovi koga se razveduje, što ga sleduje nada i daje napaka i drugo. E, Još bi sakav da kažem ovde što smo postavljeni i odgovorili na naše pitane. Tija naša obaveza, vaša je samo da proverite da li je tačno ili ne, uvaženi Efendija, a ja bi sam sakav još nešto da te prašam vezano za oja, ali ajde idem na pitane, e, pošto nas slušalci Dobro, možda, i ponovo možda će sakav naše slušalci da im se ispuni neka žela ka što teče naša emisija, pa proverite da li smo dobili tačan odgovor i od koga nije. Znači, odgovor ne dobili od Merso Bazda i on veli Atidža i Ajša mu bile žene. Pola na pola. Znači, odgovoreno je ovde, vidimo da se dve žene, tije je tačno, ali imena koje se navedene ne se tačne. Znači, jedno je tačno i jedno netačno. E, Pita ne može da ostane i dalje na sena. Znači, ono ostane i dalje, se nadame da će u neko odgovor. E, pošten slušalci, odgovor koji pristignav, e, tu je kad se malo dobro je vije da malo pročitate ili se razmislite kada veli naš e, gost e, Munafis Hođa, magistar istonskog prava, za koja je tačno, a koja ne je, ja bi sam sakav, jedno je tačno i jedno ne, e svega ke vas da vidimo koliko ste sigurne, za koje će ostavite za tačno, koje će ostavite za netačno, se očekuje i dale odgovor sve naše slušalci. A svega pitanje ide za uvaženog Kefendija, malo da se odmorimo. Mir zavlada Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli. Bili crni ili žuti, il crveni ili bijeli bili crni ili žuti il crveni ili bijeli neka svaki rob Allahov ima pedalj svoga neba pjesmu svoju, zemlju svoju, i zaloga i svoga hljeba. Pjesmu svoju, zemlju svoju, i zaloga i svoga hljeba. Prolazan je ovaj svijet, Vjeruj ništa vječno nije, sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Pošten budi, dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući, vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući, vječnoj sreći kad da te vodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći kom brate nama svima muslimanima العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وصفي Sa slušalci, bujrum. Prašajte, pomognite i voditelju i kroz vaše pitanja možda i mi nešto će sazname povo. Vođan Efendija, malo pre sam sakrio da te prašam nešto, malo si e, rekao da a, zapamtim ili da vidim pri tija pitane, s obzirom da bilo vezano, ali ću go novime, jer a, a, kroz naše pitanja da ne rečem dosta mi se poznate jer dobro pratim vaše izlagane, dobro pratim vaše predavane i od druge naše slušalci, odnosno da je Ja bih sad kao povode ponovo da se vratime, možda bi je dosadno da odgovarate, ali ponovo da se vratime na pitanje koje smo go malo pre proširili e, za razvod braka, jer tija se vrlo aktuelne situacije vo naša zajednica, kad zborim ovdje, ajde vo naša zajednica, ili šale da rečeme, malo pre ste rekli, kad će da i rečeš i da se naša lišite turom, primjer, radi, e, tri puta. Da li je tija izgovor tri puta, primjer, te turom, te turom, te turom, ili je drugačiji nastup? Znači, ako mi stres radi, da li je svega, recimo, dođa, evo, primjer, radi do neko nervoza i dođa do nekoje nesuglasice i reči teturam. I onda kroz nekoj minut ponovo teturam, teturam. Ili ima drugačiji, tijekac način e, tri puta. Znači, možeš žena da ga razvedeš isto tri puta, isto jedan put da je rečeš te turam, ne misli više žena. Ona je turena. Можеш да ја речеш ти и сто пута те турам, те турам, те турам, те турам, те турам, она е опет турен. Али јенош ел га разведе, имаш право поново да га, да го можеш. По други пут ел га разведе, поново имаш право да га омужиш, поново да га земеш, значи, да. али по трети пут, ако и даеш развод брака, onda nemaš pravo više suna da se ženiš sve dok ona ne se omuži za drugogo, pa od kad će se omuži, treba da se razvede od nego, ali i razvod braka ne idim Ne treba da vide, evo ja samo da bi se vratila ponovo svojemu mužu, će se oženim sa nekog drugog i posle će se razvedem i će se vratim na toj način ke svojeg muža. Nego treba zaista iskreno pravo da se omuži, pa ako stvarno ima некоја nesuglasica, ако не се слажет, на дозволен начин, ако се razvedet, онда тога и е дозволено. Значи да нема цилј како би се вратила, како би оправдала, значи повратак ке својого мужа да се да се омужи за другу. Ради реда. Ради реда. A, ovde ja malo bi sam e, zadržav pitanje i sad kaše još nešto da te prašam umeđu vremeno sebe da stavim preporuka tebe, našim kolegima ovde i našim slušalcam, čim je tako, evo, prilika, poštovim slušalci, da kroz naše emisije dojdeme do jako saznane, a ke nas možda je i šala, ili šala, ili nervoza, ili sve, usta progoruje, a srce ne izrečuje. znači, bitno je, uvaženi Efendija, što će se čuje, a, mišljene srca niko ne može da pročita nikome, tako? Ne. Znači, bitno je, ja e, sad da dajem preporuka i drago mi je što se družime kroz ovakve emisije i dođa me do saznanja, jer dođa često puta se našalo ili od nervoza, da, da budem Samo slobodni. još jednom je teknala da za oja tri puta što si prašav da ne bi go izostavio. Znači, ženi, ako i rečeš, te, ti davam razvod braka tri puta. Zaredom, jednož. Ne, odje, da, da, i, da i rečeš, znači su reći, tri puta tebe te razvodim, su tebe razvodim braka onda se važi tija tri puta kao da si ga razmi. Znači, I nemoješ pravo, cifra te, pravo. Cifra te spominate, znači su znači, sam reći... ti, tri puta su tebe. I e ovo je pre, ne samo prema hanefijski, malekijski, ili prema sve meshedi evake. Znači, ako i rečeš direktno ženi, so tri razvod braka te razvodi. Odijenoš. Da ne se mučiš počesto da, da I onda, teraš, a? Ne, ne ti ja dobro. Pa zato ja sam sad e malo... Jer bolje je ako ima nekoja nesuglasica, jedan razvod braka, pa ako ima ona tija, Ali, e... neko je mesečno prane do ristra, ne, nemoješ možeš ti odjenoš, som ga razve fili za kak je nas od kuća. Nego treba jedan mesec tija, ako ima mesečno prane, što treba da se vidi kako šo, pa nakon toga onda se donesi razvod braka. Efendi, ja ne znam kad će mi razbereš, vrlo bitne teme se. I znači, e, otvorene je bitne teme, bez ozira koji slušalac kako će reći vrlo bitne teme se i lepo je malo da se, da se e, vraćame na pitanje, na odgovor, na proširene. Pored svega, znači isto se važi da li tri puta, kao što ste malo pre primjera se razvije, pa nakon godina, pa ovo ono, ili tri puta ovo izgovarane isto. Jer ovde istražujeme i tražime od vas e, kakvo je naše šarijansko pravo. Znači, kad se uh, prema sebe, prema vera, kad se, kad se postavljam verski, inače, od druge strane, te nebitne E, zakonski što malo pre i naš slušao. da, pa, da sve. kažem, znači, možeš i odjedno što tri puta da se razvede, što nije dobro, i možeš u različit period tri puta, ali nakon toga ne može znači da se oženiš ponovo sa na Prvi i drugi put imaš pravo na to je povratak, znači ponovo da sklopiš... Znači vaše da izlaganje bi bilo i odgovor, I, zaključak na ja nema, nema šala so take i koja se koristi kroz šala. Ni šala, ni žurba i treba tu je malo uh, razum da savlada. Da, da razmisliš so zdrava glava i ladna glava, ne odjenoš, si se zaljutiv, nema ni jedan brak, ja ne znam da ima nekoj brak, uh, da nema nikakov problem u životu. Svako ima брак проблем, али цил е да можеш на еден најболи начин да го да го решиш. Посланик са селем вели жене се кај стаксон. Што значи да не треба многу да идеш, jer че ќе се искршат. Треба да обратиш пазма, значи треба да, да земеш во обзир со кого си, кому се обраќаш, кад треба да се обратиш, за тие е најболе да изучаваш живот посланика Салавеселем. poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikoga ne digna ruka na svoje žene. Nikoga nema da se iskara, mada imale ljubomore među žene, neko di kao da dava prednost, da ga saka više ima je, znači hadisi vezano za Hazreti Ajša ili Hazreti Hatidža, kada ga spomene poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali nikoga nema da digne glas, neka go da ga udri. И затеа, значи, треба да знаеш проблемот када го решиш. Иако има и доаѓа и треба да има, не може цев живот да немаш проблем со никого. Че го имаш проблем, али да знаеш на кој начин да го решиш. И на сам почетак, још се сечам во септембар, кога сме кренале со емисија, значи сме имале три избора. Едно било живот посланика салалаху друго било породично право znači sam početak pa sve do kraja i ženitba i predženitba i poženitba i razvod braka i sve da objasnime i treće bilo znači za islamska ekonomija nije smo odabrali to jest više e, što ni preporučile odbrali od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem inšala će dojame i oja, znači kad će se završi oja će počnemo da kažemo od porodično pravo sve vezano za porodicu Pa će, kažu ime, i da islamska ekonomija, a ja posebno sakam da o naglasim, slabo, evo, vo cel Balkan, na jezik nije koji razbiram, evo, biv bosanski, srpski, hrvatski, makedonski, crnogorski, koji ima je još, slabo ima je, znači, ima i albanski, što razbiraju ljudi, pošto ja ne sam gospodnom deka ne, ne znam albanski, slabo imajo knjige pišuane i slabo se drže predavana za islamska ekonomija. Znači da zeme na knjiga da obuhvati cela islamska ekonomija, financija, ka funkcioniše u islamu. I treba da se zbori, jer danas kad ti je korak svakoj što će okreneš, vezano ti je za ekonomiju. Kad poslovuje banke danas, kad skoro sve plate ide preko banke. Da li ima kamata, nema kamata, kad treba da radiš, kreditne kartice, da li se koriste, ne se koriste, kurban da kupiš jedan, preko banka recimo ili preko kreditna kartica, da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Znači, inšala, sve oja povremeno će se kažuje, mi smo odabrali znači život poslanika sallallahu alejhi ve sellem da, i, i će se podružiti prema sa nebo. Prema pa nas to je bilo ja dobro se sećam i prema nas eh, kao ekipa Radio Bambus i prema naše slušaoci od toja tri i oni se složile so život poslanika znači vaše serija predavana da vide. Uvažene Efendija, da se vratim ja još na jedno pitanje iz razloga što malo pre sme se povezale i sme e, prašale znači, za ženene, starija ili mlađija osoba. U vaše predavane i koliko što mi je mene dosta poznato, poslanik, e, naš poslanik Selevo Tele, ali veselim se oženi, pisao mlađija osoba, to jest e, možda bila i maloletna, ako se ne varam, a, e, a, kako Ajša, kako je? Ajša, Ajša radijallahu anu. Da li možete nešto tu je da ni objasnite, jer u vaše predavane se prošle i preko tije ime i tako smo se posetile da stvarno ima i mlađa osoba. I najverovatno naše e, ljudi denešne ljudi zima je tija samo nekoje e, spolne strane i je ke bi mogli da se opravda i to je prava sidete. Što možemo da čujemo od vas, jer vi ste adekvatne za ovakve družene i ovakve emisije. Znači, smo rekli da treća E, žena od poslanika sallallahu ve sellem bila Aisha radijallahu anhu i ona bila jedina supruga, jedina žena mu bila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koja ga oženi kao devica. Znači sve ostale žene prije da se omuže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem imale po, neko, po nekoliko muža, imala nekoga jedan, nekoga dva ili možda više. Ali jedina bila Aisha radijallahu anhu. и сме рекле дека да се сме опишале значи начин кадо што каму понудиле постанику да не бисме поново понавляле тиа. А, након постаник се селем значи пристанав и се ожени со Аиша ради Аллаху Анху. На сам почеток не ошто она ке куча постаника се Аллаху веселем. Него застанала ке Ебу Бекра, ке својого отца, бавајка kad postanala punoljetna, onda košla ke postanika sallallahu alaihi wa sallam. Danes kako pratime malo vo cef svet što se dešava i kada ga pogađa najviše islam, jedan od tija jeste i postanika sallallahu alaihi wa sallam da go optužuje za e, da se ženi fond som maloletnice. Čak što više go, ne, go naziva je neuzubilja pedofil. Znači on sakav da se ženi som maloletnice. у вези со ја, значи за женитба со посланикова женитба со Хазрете Аиша, а, во тие време значи сме рекле да била јако јако млада која се ожени која се ожени посланица за селем сона треба мало да га сватиме значи оваа работа во контекст тоа од тогашна историја значи која се дешавале овие ствари nijena osoba, znači svaku prilika čekali bo tija vreme nevjernici da go napane poslanika sallallahu alaihi sallam. I sve mu izmišljali i on da je međnun, znači da je lud, da je cihirbaz, da je tija, da je oja. Znači uvek koristili prilika da prigo, prigovaraju poslaniku sallallahu alaihi sallam. Ali bo ova ženitba ne je slučajno, znači svako može da primeti da niko je nego kritikuva во тија време посланика салалаху алейхи селам. Заш не го критикував, треба да се постави питање. Заш тога не го критикувале во тија време, а денеска максимално се ради да му фрле длага посланику салалаху алейхи селам. Во тија време, за тија сум рекол, значи треба да се е, посматра оваа ствар во контекст тадашна значи, историја и култура која владала во тие друштво. Во тие доба било дозволено. Значи, сви се жениле со малолетници. И Кршчани и евреи, и, до, и идеопоклоници, сви, чак што верувале и во ватра, и они се жениле во тие време. Значи, имала една традиција. Али супротно, посланик Салалаху Али Веселем не се ожени со малолетница. dok ona ne bila punoljetna, brak im bi sklopen, ali ne prošla ke poslanika sallallahu alaihi sallam. Nego od kad postanala, znači ona baliga, znači od kad postanala punoljetna, nakon toga poslanik sallallahu alaihi ve sellem ga vo svoja kuća. I danas kako razmišljame samo su denešen um i ako gledame samo denešna situacija što se dešava, odmah će počne, znači, kašo počine da okrivljava je poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dobro, ja, ja sam samo samo, samo jedno sakao uh, kroz sva pitanje mi dođa kao da sam grešio što sam postavio ova pitanje, ali s obzirom sam go postavio ova pitanje prateći vaše predavanje koje je prethodno bilo i do cilju koje smo došli kroz emisija. Da li sam pogrešio što sam postavio ova pitanje? Ne, ne, baš dobro pitanje je postavljeno. Ajmo, možda znači. nastaviš. Znači, prvo smo rekli razlog da su čekale poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakoga prilika da go okale i da go napamen ova prilika nikoj vo tija vreme ne go napanavi jer svi tija radili ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem на еден начин и го забраних тија. Значи не газе оденуш. Ка постанала накрат катнije тија мало ќе кажеме кога постанала и ка се постануе пунолетен во вера и сам ali isto deneska možemo da vidimo po sve strane da se objavuje blasfemične karikature. Znači, blasfemične karikature znači da se objavuje karikature koje vređaje islamske vrednosti. Koje vređaje poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Koje vređaje Allaha Đelešanu. Znači, svim nije jasno skoro, do skoro vo Данска ке се објавувале значи тие карикатури. И то се објавувале под наслов Слобода говора. Ако е тие слобода говора, што не е, значи не може да биде слобода говора ако вредиш. Слобода говора е а све да збориш док не увредиш некого другого. Дор не влезе значи во туѓа територија. Нарочито кај во питане, кај се во питане верски е, вредности, не можеш ти некого да нападаш и да кажеш да е слобода говор. Али на друга страна, ако земеш ти да кажуеш некои е, ствари од ислам, онда ти си терорист. И тиа не е слобода говор. А он која те напада, која ти напада, значи нешто што ти е највредно. Ти напада посланика, салалаху алейхи веселем, мало пре, што сум рекол, значи, е, blasfemične karikature koje го објавувале, а тие blasfemično znači da napadaš na vjerske vrednosti. Znači da napadaš direktno poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da napadaš direktno uzvišenog Allaha Đelešanohu, koji je stvoritelj svega što postoji. I, i sve je njegovo. Lillahi ma fi semavati ve ma fil erd. Znači sve što je i na nebesa i na zemlju. I togo a što go napadaje, Allah Đelešanohu go i on go radi tija, znači, pod naslov sloboda govora. A ti nemaš pravo da kažeš koji nego napadaš nego, koji sakaš, znači, da živiš, koje ti se osnovne, osnovne, znači, e, vrednosti tvoje, koje ti se osnovne ljudske prava deneska ti da imaš da slobodno živiš i da imaš pravo da biraš koja vera će vidiš. I da imaš pravo na koji način će živiš ti ali on na druga strana te napada. Znači ovo je bi prv razlog, a drugo potrebno je da se kaže znači da Aisha radijallahu anhu iako znači smo rekli se omužila za poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne prešla ke njegovo njegova kuća jer ne bila punoljetna. Nakon što postanala znači šerijatski e, po šerijatske propisi punoljetna znači baliga a tija počinje vo šerijat, vo islamsko pravo, ženska osoba postane punoletna, znači kad će počne e, mesečni, mesečno pranje, znači menstruacija. Onda se smatra ona da je punoletna. Da već e, čim leze znači od toga proces, onda je postanuje punoletna. Znači, A, je kao što je zakonski 18, 20, 19 godine? i tako. Ne, jer tija i zavisi i od e, sredina u koja živiš. Osobe ne upravo, upravo e, ovdje je baš dobro da se razjasni neke stvari. Kod nas, je, kod nas je zakonski znači 18 godine punoljetnost. A dobro ste odgovorili, znači toga redosled koja će doje. E se može da vide ke neka osoba kasnije, neko ranije, znači samo je to znak e, vo punoljetstvo. No. Znači, vo vera islam je ke žene puno, punoljetstvo kad će im doje tija mesečno prane, znači menstruacija, а, а ке мушки особе osobe punoletstvo kad им се деси значи прва полуција онда onda ako oni пунолетни ке женски е прво месечно пране а ке мушки е прва полуција и нема одредено 18, 17, 14, 15 Значи може некоја особа да, да, да биде пунолетна во 14 или во 13 години, може и 8, и во 18 години, кај што е значи денеска по закон али не не треба да биде значи мислим ка велим не треба не е во вера ислам пунолетство во 18 години. Пунолетство е верски по исламски прописи, поново значи да кажем, чим на женска особа почне да и се дешава тогова циклус, значи менструација, месечно пране, она постанува пунолетна. А ке мушкаци е, значи, прва полуција. Чим му се догоди таа прва полуција, онда постанува E, punoljetni. A, nešto pre nego da ulezemo u pitanje, ste sakle da kažete ili objasneno je? Ne, ne, znači A, poštovni slušalci, još e, nekoliko minuta mi je, će vidim na raspolagane, pa dajte, kontaktirajte uvažene Fendija, proverite da li smo dobili tačan odgovor tamo, pošto se bliže ja, naše slušalci, da im dademe još jedno še oni koji se podosna uključili, da je posetime da je gost naše navičene emisije magistar islamskog prava Munafis Hođa, koji gostuje svaka streda. Poštovni slušalci, nema da se ustručujete za pitana, jer e, i nema da zimate za stramnost ili za nekako drugačije, lepo je da se praša, lepo je da se saznaje i da se vladame po šeri, po šerijatski, odnosno da se vladame po Kuran i Sunet, kako i sve naše gosti u studiju kroz islamske emisije e, navedu etija. E, malo će ideme na kratka pauza, durs proveri metija, ne dvije pitana. Ja nabi Allah, ja Rasul Allah, قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيب kratka pauza ili svega slušalca da poseravim koji se dosta muči da odgovori na naše nagradno pitanje koje je bile dve žene što preselile pred poslanika. Na jedna mi se čini da si dobar, tačno to je, na druga ako si dobro pratite emisije izlagane od našeg gosta mu napisa Kođa, i malo da te približim, je, drago mi je da se približiš su volkav trud, ako si prati, znači koliko ja svačam i pratim predavanja, ka rekao da tri meseca bi bila ona su njegov brak. Nakon tri meseca preselila. Ti je vrlo dobro razjasniti ako si prati situacije, samo ti je ime ubaci i možda dobiješ nagrada i da ste ekipa Radio Bambus poselani. يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زيان فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت أرضيتم ما رزقته لا ثاني أبغي الكثير إلى الكثير ضعفا ولو اقتصر على القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك كبعض منازل الركبان لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني عجبا عجبا بطلتي أضع الحياة بعزة وأمان عمر الفتى منزلا عندك بعض منازل الرحمن وموته من يولى فأحيي ذكرك بالله دم را مشنزین جناه بخندو تون یک دنیا ممشترو الله تو را سمیدان تون یک دنیا شبش ممشترو الله تو را یا سمیدان ای بندش کن međuvremeno prisignalo jedno pitanje, a bi sam saka malo poče da doje pitana, jer kroz pitana se veseluje i rasrtuje naše družene. Ođene Fendija, vidiš da ne je prisignalo od jednog našeg slušalca, dobro bi bilo da staje divno njegovo ime, kako, što ja što ga poznavam, ali ne bi se kao za ova prilika da mu citiram njegov uh, profil, kada veli Uh, da li uh, prašaju vašeg gosta i kaže mu, a odnosno zne i on tija, da bolestelica skoro se sve brakovi mlade nepunoletne. Znači, većina se ženet sa nepunoletne, sad kada reče ukratko, Aha. da ne bismo izvare sve. Da, ima, znači, e, kada se javio, slušao, javno tu je napišao da deneska da pareli se ženet sa Znači, mnogo pre kažale, s obzirom da sam ja vaš ocena za prelaznu, jer vutre možda magistriram ja. Pokušaj. I da znam, neće pre tebe da lize bujro. Znači, malo pre sme rekli e, vo islam koga je i kad se tretira punoljetstvo i kako je oja. Valjda slušao, znaš, slušao, znači, punoljetstvo go shvati e, e, propisi, zakoni, koji je vlada je deneska recimo ovdje kad Eneska na Kosovo punoljetstvo je 18 godine i ima je naše što, se mužet i ženet pred 18 godine ali vo vera islam sme rekli da nema određeno 18, 17, 20, 15 nego sme rekli da ženske osobe postanuje punoletne kad će im se pojavi toja po prvi put mesečno pranje, menstruacija znači kad će im doje a za muške osobe je kad će im se pojavi po prvi put polucija. Čim se pojave toja dve stvari, tija znači da tija dve osobe postanale punoletne islamski i da im je dozvoljeno da stupe u brak. I tija zavisi više od sredina kje žive, malo pre sam sakav da kažem, ali sme počnale drugo nešto da kažujeme. Osoba koja živi vo povruće mesta. Evo, ako zememe malo vo arapski svet, tamo prema istok, postanuje porano punoljetni. I za tija poslanik sallallahu alaihi ve sellem se oženi i ga tretira je kao mnogo mlada Aisha radijallahu anha. Ali e, na druga strana osobe koje žive zbog polarne sredine, oni posporo sazrevaju. Znači posporo postanuje punoljetni. I možda biti i razlog prije, znači, nego da doje islam, da imala ta tradicija da se žene su maloletnici. Možda postanu, postanuvale čak i punoletni. A če nastavljate još? Pa mislim da mu bi odgovor e, dovoljen. Znači ona ako misli poja zakoni da, ne je punoletna, ali islamski je punoletna da li, jeno, ja Prašinoć prašam, možda se razvije priča i naše slušalci koji je tamo preko naš profil komentarišet, postavlja jedne drugom upitana i se družet. Drago mi je samo ovo pozitivno da se družite, a dobro bi bilo malo da se okrenete, da se zavrtite na kinasi i postavite nam pitane, pa da i vas slušalci koji je se preko radija da čujet nešto od vaše pitana, s obzirom da je vo dobro raspoloženje naš gost, magistar islamskog prava Munafis Hođa, poštovni slušalci, imate 4-5 linije možete možda kontaktirate nas, slobodno se obratite. Uvažene Efendija, kad se zbori od Islam, kad se zbori od e, sunet, e, po suneti Kuran vo naše družene, e, da li vo vo aj se kasme tu je vo ženene i mužene da li ima do koliko godine ili može čovjek bez obzira da li ženska ili muška osoba do kraja života da ostane neudata ili neoženet muškarac da li ima nešto tu je kas što bismo mogli da čujemo od vas e, vezano, znači se zna koji koje teme i u koji pravac se družime u ova emisija. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije naš najbolji primjer. Ako zamenimo primjer poslanika sallallahu alaihi ve sellem, će vidimo da on se ženi. Što je tija dokaz da treba i mi da se ženimo. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem isto ima niz hadisa, znači mnogo hadisa koje govore da treba i koje postiče da se ženemo. Znači, poslanik sa alejhi veli ako si vo mogućnost, ako imaš stanje, ako si vo situacija da se oženiš, odma se oženi. Znači, nemoj da čekaš ja da... Kad sme tu je stane, da li materijalno stane ili kako? Pa i materijalno stanje je tu je vezano. Znači, ako imaš mogućnost da je, jer uh, prošla, prošlo naše druženje, ako se ne varam, sme rekli da žena iako ima pare, iako je bogata, Kad što bio slučaj su Hazreti Hatidža, poslanik sallallahu alaihi ve sellem mogao da reče ja više nećem da radim, evo sam se oženio na, ona bila bogata, možem da živim jedan dobar život, ali sme rekli da žena ne je obavezna da dava mužu pari. Obavezen za nafaka, za, da održi svoja porodica je muškarac. I za tija, znači, ako si ostane, ka velim, treba da imaš bar malo za da bi si krena, da bi opstanala ta porodica. A već to je ka za obstanak, a ne za denešen, denešen materijalni znak koji ni treba za žene ne. Ajde da spomnim je na cifra, ali ne ga spominam, jer možda će se uplašiti mladići pa će odustane to tija. Pa ima ke nas takijen običaj, mada e, ako zememe u obzir da ima mehr, da postoji meher u islamsku pravu, znači dar koji se dava materijalni dar, može da bide i drug, ženi, onda ktija što se dava meher, pripada nejdi. I ne je ona dužna da su tija pripremi sebe za, da se omuži. Tija je dužen roditelj koji ima. Znači, ne je obavezna. Mi je ovde kašo davame pare. Treba da ga davame kao meher znači mehki muađel, mueđel, ima je muađel, odmah kad se dava. Samo što će stupiš u brak, znači kad ideš na venčane, na brak, i se dava. Ima mueđel, znači kasnije. Može ako preseli ili ako se razvede ili kasnije bilo koga da se daje, to je uh, neher. I zato znači treba da ima, ali ne da se dava ke nas što se dava oja pare po bilo koliko se, još što koliko da, dve i po, tri, četiri, pet, da dve, što znam koliko se, ali ispano je tija kao da je jed, jedna loša, uh, loš običaj. Znači, ispanuje ti kao da svoja čerka ga prodavaš. Nego ti ja treba da se vidi kaj je islamski, ka sedava mehr, komu sedava, ne da go daješ babajku. Ne zaslužuje babajku. Ka velim, ne zaslužuje, ne pripada njemu. Znači, ti je strikno osoba koja se muži. I bavaj ko taja osoba nema pravo da ge zima tija pare i da ge upotrebuje ke Vališari. Bilo kede. Znači, nema ni, nikoj pravo. Čak i muž nema pravo da ge zeme ženi tija pare. Jer ona može, žena da posaduje svoje pare i da ne ge ulaže iđvo porodice. So kogo živi, so muža, so dete. Može ona sama posebno kisaka da ge troši jer za tija je obavezen muž. On je obavezan da e, da, da su napaka, znači da izdržava svoju porodicu. Često te nabujeme kao magistar islamskog prava, ali ovdje kad ne, ne odgovaraš u islamskog pravo ovdje. Znači naše pare ima žena pravo da je troši, a e, žena što će ga zaradi, ja da se vratimo malo na jedno pitanje, da li ako ga radi, ako radi žena što će ga zaradi, ili uja što i se kao dar dadene, malo da razjasnime stvari, jer možda dojedemo situacija se može raditi žena i može primjera radi i onda svako je svoja kasa, možda ova kasa se troši, žena samo tamo sipe čekmeđe i ide poslije po biznis, e, materijalni lučki, nevreden biznis. Ja malo kad sam previ, kad sam kaža foja, ne sam go kaža po mene, znači kao munafis nego ti je islamsko pravilo da muška osoba je obavezana znači mora ona da a, e, se brine za obskrba od porodica a žena da li radi ili ne radi ili je zela kao meher bilo koje pare ona ima pravo posebno da je troši znači ne je vezano ako je zela od meher ima pravo a ako je zaradila nema pravo, кашто сака да ја троши, треба во породица да ја стави. Не. Тија се стрикно не иди на паре и не иди се на мене. Али е, за тие, значи, муж треба да се побрине. Valjda mi si razbrao da Ma ja dobro ti sam razbrav i da ne mi se odgovorim, ja ti sam, biti sam razbrav, nego sakam da se razbereme malo ovo poširoka situacija i ja ću reći neko ja izbegavam od tija stvari lično ja, jer znaš kaj nas kaje, slušaj ko izbori, a ne kaže, ne razmislje, znači da zbori uh, uvažene Efendija po Kurani Sunet. Uvažen Efendija, svega sme došle vo jena, a vo jena pred gol, pred, pred gol, znači kečepane gol svega, situacija je ovde. A, kakva je situacija, da li možda ne objasniš, so deči dodatak? Je svega ovde, deči dodatak ako se žena i muž vo brak, Znači dođe nekoj prihod, dječji dodatak, ovo ono. Kada se slože tu ili gdje sam da vidite, znači da ga razjasni mi, jer ja može, može utro da dojdete e, so tri puti malo prešao si rekov, e, so tri puti i kontra i, a, i ja, ja sakam da mi odgovoriš, a ako dojde, smo rekli da ponapre... Pa Daj, pored, ja prvo jednom postoje pitanje, pa postoje drugo, ali pa da negdje preskočujem, aj dobro da go spomnem pa ćete podsjetiti. Znači, smo rekli za dječji dodatak kakva je situacija svega komu pripada ja? jer deca se sitni još ne znaju, posle sami i oni će ga za zime. E, drugo sam sakav da rečem, malo pre sme rekli, ako muž ženi reče tri puti, da li je i suprotno od druga ta strana isto tako? Jer e, svega, zašto go spomena moja svega ova situacija, da već ako čuva svako svoja kasa, ako radi svako za sebe sve, i onda dođe nervoze ljutine, kao što si rekao, ti ja treba se slađem sve, ti ja i dođem, u reče možu, ete ja sakam, te turam. Ja, a znam, znam što će mi odgovoriš, jer si rekao stup tu je koji, ali bolje da se malo čuje putem radi Abamos. Dobro, ja ako sam shvativ, koliko što sam shvativ, bile dve pitanja. Prvo da ga definišem še. Prvo je, deći dodatak komu pripada, da li deca možu e, ili baveku ili ženi ili nekomu drugu. Ili u sklopu da porodice. Ili u sklopu porodice. Drugo, a ima pravo žena na razvod braka. Ne, ima da, pravo. Ne. Ona može da, go, da mu da daje tri puta, Da. puta da mu reče... Jer čim ima svaka, sa čim sve prava ima, sve možda će i dojde Istović i mu reče tri puta i, i tu je nešto, znači, od suprotna strana. Već kad smo otvorile dobra polemika, dobra tema i slušalci još jedno što se namujem vamo, malo se okrenite i dobro ne pratite, vidiš da tamo među sebe oni se odgovara se, seče se, objašnjava je koji, i vidimo naše aktivne slušalci prema vaše izlagane, tamo dava odgovore i tamo smo dobre preko interneta što se tiče preko profila naš od Radio Prvo, znači, sama reč, kad će rećeš dečiji dodatak, ne veli ni uh, materinski dodatak, niti ni bavajkov dodatak, nego veli dečiji dodatak. <laughs> Mislim da mi je jasno od sama reč komu pripada tija. Druga strana, iako ne je punoletna jedna osoba, iako ne je punoletna, čak dete ima pravo da nasledi i da vide naslednik još dorijevo majčina utruba, još neroden. Što znači od kad će se rodi da ono ima pravo i da treba i da može da ge bere tija da ge začuva za sebe to je dečji dodatak. Znači ima pravo tija je njegovo. Сега дали не би сакал da залезам od druga расправа ponovo vezano za за овоја. Дали е дозволено, дали не е дозволено, дали држава го дава, има право без обзира, без обзира, значи одредила држава и го дава дечи додатак. Онда самиот тој дечи додатак треба да биде за дете. Значи тие припада детето, јер држава му го дала, не му не вели, ni roditelja, ni materi, ni baba kod znači, nego detetu. I ti je dete, det, e, hak nego, znači pravo nego. nego. E, još malo pre isto vezano za ove žena ako radi, ako je ovde kad se ja se postavlja pitanje, a ima pravo i da radi žena. Ke ima pravo i koliko ima pravo? Ne stavite da na pitanje, ali dobro bi bilo da se rađe. жена га створив да одгаја, она вели а, школа, значи институција, да одгаја деца. Најболја институција за одгајање деца е мајка. Значи, она треба да се бави со тија и за тија, заправо сум рекол, не е дужна за обскрба, за да би обстанали. За тија е муж дужен, јер она има обавеза да се бави со деца своја. Таја е жена е која подучава деца. И за тие е на друга страна муж да обезбеди, значи, кога ќе лезеш ишче од сабала на работа, треба жена да те испрати и да ти рече да ми донесеш мене, те чекам со халал зарада. Да ме награниш со халал зарада. Истам јас знам таки да прописам. А ја му е обавеза да се погривнем од куча од своје деца, мужа, кој има, значи, уж друг тујека, da im pripremim ovdek. I deneska možda treba da se postavi pitanje, ne mora i verski, evo deneska što se dešava u svijet. Ako bi radile recimo samo muške osobe, a bi bila deneska tolikava nezaposlenost. Zaš recimo od jedna ili a bi imala od jedna kuća dvajca da rade ti muš i žena, a od drugava ne radi niko. Znači ni muš i žena. Možda znači tu je bi se во стање, да сви почнет више да се запосте. жена има ја во куча, ти си дужен да им донесеш ним, и на тој начин, значи, би се е, направив тоја баланс измеѓу тија што не радет и што радет. Uvaženi Efendija, što se tiče zapošljene, možete same da ga otvorite, ako je žena, kao što ste rekli, evo kuća domaćica da spremi e, večera, ajde se ja, pošto sme noća večera mužu, porodici, djecam i okolini, što ima ovo kuća, znači ona je zaposlena. A ako bismo tražili što vjeriš e, malo više zapošljene, pa ne može, jer jedan čovjek dve, tri nemesta ko drži, mora nekoj da visi na sokak. Nego malo ne pre... jedan čovjek dve, tri radne mesta. Nego ja sam spomnat i žena i muž ako radi od jedna porodica može ti žena i muž da rade. A na druga strana ne radi, znači, nijeden. Znači možda to je balans čekaj, gdje se napravi da svaka porodica ima po jednog od Samo, da na druga strana ne radi ni jedan, na koja strana? Znači druga, drug, drug, drug e, bračni par, znači ni muž ni žena ne radi, sad kad reći. Da. Pa malo da razjasnijeme stvari. Znači imaš na jedna strana odijena porodica, rade ja, evo, recimo, ja i moja žena radimo. Vo druga strana imaš komšija prv, ne ti radi niko, ni žena, ni muš. E sve, ka bi post, ne postupale pravo, da ja radim, a žena da mi odgaja moja porodica doma, bi ima prilika i toja komšija da se zaposli i onda. Odlično te sam shvatio. Baš svega smo došli do dobro razjašnjene. A ja ne pušam da uteče se odgovor ako malo ne, ne znam, pod pitane iz razloga malo po opširnije razvori me. Jer svega smo imali drugo pitanje vezano za ovoja. So tri puti žena prema muža, kad ćemo reći ne tesikam ti to ne bilo ono. Nego ja ću vam preskočiti, ja ću ga ostaviti za kaposte, s obzirom da vo vaš odgovor ste dodirnali jedna dobra, uh, zanimljiva tema ili zanimljivo uh, pitanje koje može da bide za ova prilika. Viliš, e, žena je uh, učiteljica svoje porodice, ili da. tako? Da. da odgoji deca, da. se slažem sve ti ja. Ali kako može jedna žena, se ja zborim konkretno za naša zajednica i naša sredina, kako bi mogla da odgoji jedna žena na koji adekvatan način kak je nas ovde, ajde da rečem je nas, od mene do tebe, do ostale kolege ovde, sve, uh, žensko dete nego vodavame da se školuje. Evo svega ti, da ne si prošao godineve kroz školu, kroz sve, na koji način mi bismo došli do nekoje zaključke i tačke koje smo od danas kao tebe čule, stvarno da te Allah nagradi za tvoj trud, ti što učestvuješ u ovakve emisije i predavana i dođa me do jake saznanje kao mi je, kao naše slušalci, kao naše majke, žene, sestre i svi koji slušaju, koji se zainteresujane da čuje nešto od ta naša vera. Znači, zada bi si nekogo učiv, podučava, treba da učiš? Prvo treba da učiš. Nažalost, nažalost, deneska, znači da bi znali naše žene, naše majke, naše sestre, da poduče svoje dete, treba oni, znači, i same oni prvo da zne, da nauče. Jer najbolji primjer poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli je praktični primjer. Ako uveli veli mati jena detetu svojemu, ne treba oja da go radiš, a nasuprotno ona go radi. Onda tu je nema nikakov e, fajda, nema nikakov korist. Jer ono znači, snima, ona, snima urnik zima Normalno. Otrova. Sve deca, sve deca, veli, e, pre neko vreme sam vidio baš jedna slika, što je naslikana bez reči, ali koja kažuje mnogo stvari. Veli, vaki ide jedan roditelj i go hvati dete za ruka. I ono go gleda od tođe za šuragota, kašću će postupi on tak i on. Znači mu kažuje, ako ne moraš ti roditelj kao roditelj mnogo da mu kažuješ, su reči. Kaži mu su delom. Ako mu veliš detevo mu, ja ako mu velim deneska kao roditelj mu detetu. Zabraneno je da koristiš cigara, da pušiš i to mu zborim ja dok ga čuvam do ruke i tim na njegovom učinim i mu kažem zabraneno je da pušiš. Onda k detetu treba da mi se nasmije kad se ja vidiš što se nasmijeli i da mi reče e, pa svaka ti čast kad je zabraneno vidim ti ne ga pušiš. Da, odlično. Znači da bi mu sme bile dobar primer da bi zelo nas kao primer treba prvo mi je da ne uradimo ta stvar. I svakoja majka znači kad, kad saka da e, obrazuje da, ge, da odgaja svoje deca, treba znači ona prvo da se okoristi. Ima je, hvala Bogu, daneska knjige, imaš internet, preko internet možeš razne teme, eh, razne stvari da naješ kad treba da postupiš su dete. I što je e, jako loša stvar, svako je odmah pokušava fizički. Znači su tepane dete, a tija не успева, значи, ево, посланик салалаху алейхи ве никога према никого, не само према деца, према никого така не поступи. И дали го малтретирале, свим не е јасно. Значи, му ставале на пут, трне, му, фрз, му фрлале измет од стока, али он никога така не поступи. Чак што више свим не е познато да таа особа која му чинила, ка виде више не му става трнје на пут, ошел да го поле. Значи, иако би неверни, не вели добро таке убаво се разболев, ка нема да умре, ка нема тие да му се деси, не да го ношам да овиди чекај. Јер тие може да биде повод да онатера ка, да почне позитивно да размишља. Значи, мало човек што има ум, че рече, чека, ја му сум радив толку лошашчине и поле он поново доаѓа ке мене и ми се обраќа и доаѓа да ме поля шо ми е. i spremen je čak i da mi pomože. I nije danas kad treba tija da go zememe kao primjer. I svakova žena, znači daneska može na što saka da naje. Može doma da nauči razne stvari. Kako treba da postupa prema deci. E, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kad došao od Mekavo Medina Matiot Ivan Malika svi mu davale po nekoj poklon, nemala što da mu daje, mu dala sina svojegu, koji je provodio deset godine ke poslanika sallallahu alaihi ve I nikoga poslanik sallallahu alaihi ve niti го искарав za некоја stvar što урадив, niti го прашав заш не си ili ako ако урадив заш си урадив. Него увек сакав да му објасни на еден добар начин што треба да ради, кад треба да ради, али највише значи со дело. на дело му докажува посланик салалаху алейхи И за тие е, значи било да е мушко, мушка или женска особа, а пород, нарочито женски особе, треба значи судете да поступиш на еден добар начин, не одено со каране и со викане и со тепане. Ако му кажеш, оја не е добро, сеја зево рецимо истура во вода едно дете и брго го, го Не му кажуваш ти не му велиш и не треба. И се оно што не водата га истурало, не му велиш ти не треба да тураш вода, треба да пазиш, значи кога ќе земеш, треба да га но, земеш ваке, да пазиш, да не наквасиш тепих, ќе се накваси, ќе наквасиш после чорапе, ќе ќе газиш. И оно ќе те свати, а ти си го истепав и не му си кажа што да работа. Опе оно не знае што да работа. Опе ќе га истура вода. Mislim da uvažene Efendija, uvažene Efendija nemam da reći, ne, nemam reći pogodom uh, ova izlagane, jer uh, čim malo pre si rekao uh, znači, na poslanika što se radilo, koje prepreke mu stavale, kako go radile i znam i po prethodne emisije ste imali jedno, jedna tema obuhvatena tija, znači uh, za nas preostanalo za nas, eh, kada od mene do tebe, do ton majstora do ovde, što smo prisutni kolegi i tako dalje. Znači, za nas preostanalo i pored sve e, situacije koje možda ni se deset u ovakvo mutno vreme, najbolja primjer bi bilo da postupime kao poslanika. Normalno. I zatija smo odabrali, znači, ova tema, da go zimame uvek. Ja e, mislim da sam go spomnao je na reč, ali ponovo ću ja kažem, da se podsjetime, ali pre nego da ideš do tija e, velet ke nas, znači ponovo se slažem, nemoj da, sma, da smatraš da izbegavamo tema. Ponovo se slažem, znači mi je radime po Kurani sunet. E, poslanik nije urnek naši ogledalo kako bi trebalo da doje jedna zajednica, jedno društvo, jedna familija, jedno prijateljstvo vo prav put. Broj jedan. Ali često se reče jedna poslovica, ke nas i velet dok učen praki više ne ga znači od sve zulovi koje se rade prema nepravde, prema neko osoba, primjer, radi. I opet ja se slažem da, da bi trebalo da se... Da se... Ne, znaš da vera Islam Sabor posebno mesto zauzima. Znači ima je mnogo ajeti od uh, Kuran časni i brojne hadise od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allah Đelešanu na mnogo mesta go spomina inna Allahe mea asabirin. Znači Allah je sustrpljiv. Znači treba da bude strpljiv, neodjeno, znači, ali vezano, mislim, ako prašuješ za deca, ne može jedna žena ajde brgo odjenuš da go, da go istepa da ne, da, ne, da ne bide strpljiva ili ke nas dobro baš se spomna ovo eto sam zabravio malo pre da sam zbori ne može ne može i ne je verski dozvoljeno zabraneno je znači da kvneš dete дете нешто ти урадило и пусти, како и наше, да запустеш, ка нема да умреш, ка нема да не доеш. Значи, пази, постаник салалаху алейхи веселем, ка наброја кому се укабулуе дова, кому ПРИФАЧАЛА Аллах Джелешану дова, вели, ако родители довед за своје дете, и ти ПОЛЕЈ каква дова му чиниш детето, ка нема да, да не доеш. Значи, оја е верски, i visaka posebno da stavim akcenat na oja da svi slušalci koji ne slušaju sjegu. Nemojte vaki, mjesto da mu rečeš ka nema Allah da ti se smiluje, da ti ispravi na prav put, da ti podari zdravije, bereće, da ti podari razum, da bolje razmišljaš, ti mu vikaš ka nema Allah da ti daje da ne doješ, da crkneš, da zagineš, ili mu ustavaš neko loše ime na neuzubilja da mu reče svinče, magare, ne znam što. Znači, ojate stvari su koje se izigravame, a zapravo se sve zabranete. Vo vera islam se zabranete. Ne možeš ti da proklineš svoje dete, da okamneš svoje dete. Jer Allah, poslanik sallallahu alaihi veselem, veli se prima ta adova i posle kad će se desiti, ja se desim. A sam si tražio da se desi. Znači, treba malo da se obrati pažnja na oja stvari. Ako uzimamo poslanika sallallahu alaihi ve sellem, treba da go zememo svaku stvar. I nema, znači sama logika može da ti kaže da ne može poslanik sallallahu alaihi ve sellem da uradi nešto takve loše stvari. I da ne pročitaš, sam će znaš da ne može takve poslanik sallallahu alaihi ve sellem da I malo pre što sam rekao, kad mi si e, prekina, znači za ta reč, svaku rabota, znači svaku insan, svaku čuje pre nego da počne da ga rabota, neka se praša sam sebe, neka postavi pitanje. Da li bi ga uradi ova rabota poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Sum krena na neku rabota. A, či, a bi ga uradio ja ja što sakam da ga uradim poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako veliš da bi ga uradio, onda uradi ga i ti. Ali ako veliš da ne, onda treba i ti da, da se povučeš od te rabote. Jer svako ima merilo u sebi. Allah Đelešanu mu, mu da da meri dobro i zlo. I može samo da mami sebe, da ne bide praveden prema samogu sebi i da reče, a dobro je. Oni da reče su usta i su jezik, ali srce sigurno ne mu dozvoljava tija da gura. I ako guradi znaje da mu je e, tija delo što guradi uradi zapravo nedelo, da ne je dozvoljeno ki Allaha Đelišan. I svaku alaš, svaku alaš što će se izmisli, ponovo, znači, zahteva ponovo da mamiš. Znači, najbolje je za tija da vidiš iskren i praveden. I prva osobina, često gospodina moja, so koja treba svakoj insana, pogotovo mi muslimani, da se okitime, jeste pravednost. Pravednost, iskrenost. Da budeš pravedan, da budeš iskren. I ima je mnogobrojne ajeti, Allah Đelešanu kada veli, i kada govorite, govorite po pravdi. i za tija, znači, sakam da kažem da ne koristime take nekoje reči, da zememe e, poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da vidime on ka postupa. Sme rekli deset godine, ne svuje, znači, ne bilo nego vodete. Drugo mu go dale da živi su nego, tu je zajano, koje go služilo poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, deset godine ne go iskara. A zaš svuje dete? Ne verim, znači, da ne go iskaraš. али да знаеш како. Да не го камнеш со некои лоши ствари. Да му кажеш сто пута има една прилика, посланик салаллаху алейхи ве селем кајав и со деца вакисена и не зима од пред себе дете, него ошло од ке него, од ке негова друга страна. И го застанува посланик салаллаху алейхи ве селем, не му вели ке си пржим рука од ке чези мажади од пред себе. Него му вели не е таке добро. Trebuie da zemeš evo od ovde, kad se zima od pred sebe, znači da zemeš da srkaš. Znači, во свакоја ствар има метода, поступак кад треба да поступиш. И да знаеш кад ќе те свати таа е, особа другата кој кој се обраќа, значи друг, супротна особа. Јер ако и поступиш на еден благ начин, не може она таке колајно да ти узврати со лошо ako i postupiš na loš, onda još više ti go naučiš da radi lošo. Inšala, da sme bile jasni. Jasno za nas ovde u studiju, prejasno da te Allah nagradi za tvoj trud, tebe, tvoja porodica, podari zdravije, bereket, sloga i sve drugo najbolja žele od nas te uputujeme i tebe i našim slušalcam koje bile strpljive, poslušale. Ima dosta vezano za ovako dobro razvijeno družene da se prašuje i da ti uvaženi Efendija dadeš adekvatne odgovori ili saveti koje često koristim i u prva emisija koga nisi nastupi po prvi put ovde si rekao eh, jedan reč, eh, ja sam te, eh, ti sam predstavio kao obrazovano lice i ti si go rekao da tu ima golema razlika obrazovane i si go odvojiv, treba veliš e, čovjek da ima prvo obraz, pa poslije da ima zvane, što se tija složila i naša publika, to je slušalci i mi je. I za ova prilika e, kroz vaše predavane, ja kao voditelj emisije urednik i družine su vas ovde, mnogo dobro sam shvativ, a pa se nadam da i naše slušalci razbrale, shvatili naše majke, žene, porodice, svi koji slušaju voja družene, hajrli družene, hajrli emisije, Halali što te prekidam, samo još jedno da ne bide izbjegavame od malo pre pitanja što si opostaje. Ukratko, da ne bismo bile dosadni jer bajeg je vreme ni prošlo. E, što si rekao, pa ima žena pravo, znači muža da, da go turi ili ona tri puta ka ide. Vo vera islam, razvod braka se dava muškarcu. Ali ima samo jedna stvar koja se dozvoljava, ali tija zavisi za vreme venčani. Znači, e, tija se vika tahir u islamsku pravovu šerijat koja se dozvoljava ženi. Znači, prilikom venčanja, kad se venča muškarac i žena, ima pravo žena da zatraži znači da imam i ja pravo kasnije zbog nekoj razlozi znači da imam pravo na razvod braka ako i toga muškarac pristane dozvoli da i dade pravo, onda samo u ta situacija ima pravo. ako ne, nikoga žena nema pravo da daje razvod, razvod braka muškarca. Ja ova pitanja sam izabrao s obzirom da a, mnogo pažljivije sam slušao na vaše a, e, saveti i odgovori na postavljene pitanja. Još jednom bih zamola i tebe i naša ekipa tamo da li smo dobili odgovor na postavljeno pitanje koje je bilo deneska za šira javnost, a pitanje najvjerovatno, ako se ne varam, glasilo koje je bile dve žene koje je preselile prije, poslanikove žene koje je preselile prije nego. A sme dobili tačan odgovor, samo sakam da si ovde, jer a, a, nikoga i da znam, ne želim da ilizem pred vas, pred naše gosti, pred naše adekvatne lica i osobe koje gostujete ovde u studiju. Pa sme dobili nekoliko, nekoliko odgovora, ali nažalost ne sme dobili još nijedan znači, tačan odgovor. Znači, za svega, poštene slušalci, nemam tačan odgovor, među vremeno ako saka naš gost da vi dade odgovor tačan, može i da poseleme vi svi koji ste se družili zajedno sa nas, ako ne, možda ga ostavime za druga neka prilika ili kako god odluči naš gost. Znači ovde njegova uloga je, s obzirom da naši gosti postavljaju pitana i njegova uloga je za da odluči da li će ostane pitan ili će ga odgovori me. Pa pošto svega malo će odmori me će čuje me po pojeljah, ja umeđu vremenu ako mi se javi ne, još neko ako kaže odgovor, najbolje je da začekam. Možda neko će ni odgovoriti će se javiti. Se slažem ideme da čeme, Ilahija nekoa, a Ilahija će vide za nas ovde u studiju, i ne samo za nas, za vas koji ne slušate, i gledajte nam ekipa Radio Vamos i od našeg gosta. taibe nukana hati o nukashie nukam bërsi nukam gjyra nuka bukuri është e zyt pa ty Resul Allah shumë në mungon ya Resulallah Zımratıdan Ya Habiballah Yanbetu Fıriyet yanbetu vetëmty Unë kam me të pasu Se ti e shembul Shembul Ma mirë për mu Shumë në mundan ya Resulallah Zımratıdan Ya Habiballah Yanbetu Feryet yanbetu ve temti باسون ستي seti شمبول ما maymir برمون që zemra Madin do të për ty shpërthen loti Emrin kur të andi edhe pse kur Nuk të pash me sy Ja Allah që është kjo të shuri Shumë në mungon Ya Resulallah Zımratıdan Ya Habiballah Yanbetu Feryet yanbetu Vetëm ty Unë kam me të pasu şembul ti e shembul Shembul Ma ya Resulallah Zımratıdan Ya Habiballah Yan betu Feryet yan betu vetëmty Unë kam me të pasu Se ti e shembul يا رسول الله